Jämtland, Jämtland, hej med mätt Vinterkallt och sommarhett Uppgöst högt och trevlig värre Priset av och bonn och herre Och i rope vitt och brett Det är Jämtland, hej med mätt Hen såg min första dag Liten var jag då och svag Vax och upp och lärd mig tala Göra ofog, väsneskala Däckte skrev och sang mig Mest om Jämtland, hej med mig Jämten aller få var lat I ett var ger en litje åt får inte vara på sysslom noga Ge och fäcken och lerma knoga Man i sysslom blåta svett Sjöng Jämtland heimen mätt Tia gick sin gillegång Jag vart klok och vaxmalång Fick muntaschan och galoschen Tog på sneglegatt på storsan Gama ut på frieri I Jämtland hej med vårt skull bli Ja, så vottne, ring och bruk Köpta gårdredskap och djur Och så komme barnatagan Och bekymra och ryggflagan och en fölsa allt så lätt Upp i Jämtland heimen med Men det gick en dag om sen Kjälken skriven skaplen en Fast nå gulje intarava Går det bra i Jämtland lava Fast je har det så måttle fett Älske Jämtland Jämtland, hej med mig Ja, i Jämtland bäsket röjer Och Norge var sjuk och döjer Gjordes ge i Jämtland beina Och i Gulske stå på stena Om någon tocken dit var sett I Jämtland det var hej Vinterkallt och sommarhett I Jämtland står som nummer ett Bäste platsen här är Sver Inte sanning, jo det är Det Det är gott och hedersamt Tebo, Hen och Kalles Jan Lis Pelle ut kring det lie mot kväll Mor och far har gått till sängs Kom och följ ma på hjälm Nej, jag vill inte gå dit För många tusen riksdaler För där är loppa och där är lus Och mycket andra små saker Skakker hent och skäcker tänt storsa hade husket klemt. Ende trøsta var att du var bra og ryk. Mykje jord och fin en skog, ny en traktor, dubbeln blå och halve stranda och en stor en med sikk. Alten jekka ut på vift, faren han skulle ha dotra gift. och han gick ikring och just som prata til. Att han som skrev vår mågen min Skulle nå jämt ha magans din Och bäst bäste fläskeskin och ha ett otramin Men hur var så skickligt än sig själv i bussinga i klänt. Och det var nåt tycke som gjorde pöjkan brudd För är man född med finens smak Kan det kännas åtla bak Det flöt i lag mig som är så vräkigt stygg och nåväl, gammal Stoffan hör då med. Damme hund var hitta gift denna år. Men snåling gammal strejk, en som mitten och just begrep. Och var kläckt i öga så han itten och såg. Skacker hänt och skäcker tänt, kan va tok åt husk och tränt. Om man så har jord och skog och sjö med sik. Nederklämt på Anneholm Smala töcke ingen roll Och vad hjälper då är duktig vara rik Hejsan gott folk, ja nu kommer lag mitt upp i världskalasen i en bön. Jo, gudskelov bror, pigan rent inte gase. Tvungen jag var till falet och min hölpigt förmäkte män svara svinn. Arman de slog kring ma och drog in ma i evighetsböden. Simon på brura, o oh, herre grann, glamad då värens solan. Brønn som er rov och rar som er ros, valse deg du Ola. Hadda blott vingan kunde man tro att du var en ängel, jo jo. Mjuk som en fäll, goslen och snäll, sirad och ute vara. Och och jag brukar min ed och förstås en som ett skräm små fågeln. Ståtliga kära finns ett så kätt nog sin då ut bra håglen. Ha givet hus och aller jag ha om han har fritt sagt ane än en jag. Sant och en går Lisa du vår rektor och i storbondkärring. Pling plong jag nu begynner Nifjo Ingen kan spala sömnen Lappnipjo han författaren till gå Sibare på brugömnen Beina på våre flygande fläng Det kan man kalla en jämtlandsbrusväng över och ner brudkrona fel, rakt som när stjärnan rattar ramsa Nu kom ihåg pols, värsta i bala. Jonas och Pelle smöran i väg Ståan inte nu och hala Spen inte så högt du olsvensa p Det kun så lätta barska på sned Sam går det bra, tralalala Imbur var inte så tompe Nu blir schema får se hur han så fint han piller. Ljuvliga låta aller ge hört nästan så tår han tiller. Glöggen han kom och höjt och en käl nu må ge sig en Lasse vårt fel. Vavan så gå nu skeda tro gubban vårt smort i leum. Lätt fattas Nu dricker folk om vår te Lättan oss ungt om lycka Hälsamma önkt extendut det ha Fri från krämp och krycka Dernes och måda samis i lag Heligdektiv varendaste dag Vänskap och tro, trevne och ro Aller må vik ifrån däck Lycka och tur i fjös och i stall kräkade Queen som sola. Lycka och tur med åker och äng, maten för stopp och bola. Ett dussin barn så änglen och fin, alla de gnäll eller gnapas och grin. Hurra, hurra, tack ska du ha, Lisa var god men Ola. Sussan Lullan lite barn och kråka satt på hagan en farstampe kone och amor spala fingerhone och söster syrta gulle en bror get jätteran Långt bort i skogen där gällgöken och där blomlöken och där dansar alla små dockor i röda guldsockor kalvrövar i skogen. Alla hade högen hatt och alla bur och svärd. Lill-Olamen, Lill-Olamen, sa kiss godnatt och smäska åt upp smöret och mjölet och allt med salt. Endast den lille grötbatan jag ägde Norge var lill Høyt hvor jeg fundere, rense åga de sto det vere, hur det skulle vei ifrån en jämmerdal, få komma rent upp till Hammerdal. Når jeg med staffum hade lite spjukker, då fikk ta pöjgum je stryk och pucker, och vad jeg längte ifrån sorg och kval de komma få upp till Hammerdal. I Sverige sägs de stött och stämd. från Skånes land upp till Appeländu. Utrikes sägs de var i Portugal. Je vet de är, e och i Hammerdal. Var finns väl Stockholm som är så hågan, så käran gubban, ja även mågan. I spåren tupp som härom gal Han svarar bra nåte i Hammerdal Ja, där ska finnes det fagre Stockholm Som stött och ständigt går till galosjan Och när aner eje rent inte för Där ska da vatta det i Hammerdal och skulle så dum dumge vara att jag skulle gift massor massa maner kära då kan väl aller an vår på tal jag tar det bondstock ifrån Hammerdal och vårde så det ge inte med mera Bort vart till himlen i fyrkut fara och ber je Norge ta på kännes skral att ge förflötet till Hammerdal. Ja, Hammerdal är ett land som dogde, där tror väl inte står och skryt och ljug va. Ja, är det så da inte vill tro en karl, så kan da fara själv till Hammerdal. Jokkmokks Pelivi går med land om båten så där kan fara dit och si på ståten det sägs Vesbana ska vara lite skral Men alten tagda däck till Hammerdal I taktik förda nu klapp till Henrum Men sida rösta mi det ta sämrum Utör den då jag står och kok och gal Och därför slut med mitt Hammerdal just i Buen, Där trives jag alle bäst Ja, livet för mig och uan känns det som en fin fest När fjällsjöan glitter och småfåglan kvitter och bulotan står i blom gråt och bråkat med kryddor mången gång så har man dock sällan tråkigt och tia blir alle lång. Där sjung man och trallman, geitkåkan och salman, de göder bland skog och fjäll. viljelova Nå har man visst det man gör Där får man inte gå och sava och drömma om trögen kär från kärleksfressen man är som det frie i byn, ja gudskelov. Oh. Men har man en vän på bygden, en raring till hjärtevän han älskar man i regnedygden och tänkt nog ibland på sen det ljuveste tonkan sätt farten till skånkan och sysslan går som en dans Så knog Ge mig lust till sinne och stöket går så bra. Ge effekt på både ut och inne och känna så nöjd och glad. Gär smöre och osten som självaste prosten kan äta med godan smak. rata i hen hotella Basillan och herrskapshus Där pigan får bli mamsella Och svängsa till sidenblus Ge pass, häll upp kuan En herran och fruan Och äran ni har ju kvar alltid ville vara i hela min levnadstid. Ty där kan man utan fara få lava så glad och fri. Ge aldrig på tiden vill bytt bort den friden som Gud upp i buom ger. Mahata Bata på Bata Sitt inte just som Gerdix och svinn Mytche och mäktot vräk i de kräktot släppade vere umda borstinn Lätt magan asa asa helt fri Han var nå tom ändå vad det li Så skema göra kvinnfolk och kära vad som det är och Gärdek det inte sättes päranske sättes koneske sås och harvaske gå. Myraske brejes restanske fejes brunte din latum vill du gå på. Skema följara vårarna snart, jätt du gå på med värre än fart. Söv inte sala, gå inte och hala för sig, det vankels snäll. Tänk Herre sola, steg ner på jorda, ränk så bränn och vind är så still. Isen har före och vilda höre västan din fart med skente var gill. Jorda är grön och lovet sprätt ut Tänk herr bra då vintern är slut Gå ned och livlen, rolen och trivlen fast i effort onsamt hav Lärska hur viller, hör hur du triller Högt upp i luften, lycklen och glad Fri fåra vara, släpp några ära, får bara och håll så bra är fritt och fladder kring utan bekymmer om någonting Men du min käre, titt i ej värre blir det ju inte något gjort Tomt det och lava, tomman till nava, skämma och svetten skugg som en flod Armskenan töjes igen men böjes vis och jag tror han allar blir god. Men jag måste gå till navan på nytt, tvi och noan fast nu är det glött. Sträck båda brunte, tänk om du kunde gå lite fort ändå. Krök då inte Våran halda ett spåran så var det inte ojämnt det så Plågande linner att det blir minner och vad så annars snart kan man nå Sanma har kört en par fåra till runt det tror man slut för ikväll Kom min och kära rope Sara hejsan nu går man in Men ge var i Litatos hade man en och bra Fast man bodde här i Fås och en far att dra Ve och vatten, höj och bar ifrån en Enium, lov och star Ja, en far han gatten och dra föja natt som var Kräka hade ma bran och ta herre fosan bort En far han var så bra till slag slog så mycket slott En far han slog det allt han vann Amor vill raka nå igen Det var inte att det svettran Varsken var helmor Klocka fyra när tuppen går Steiga upp amor Och hur hade och det hur gjorde Det är vad jag tror Enten hade han nöt till spinn eller så hade han nöt till tvinn så jag skulle få lerma bin Vantanetta far Åras lång och gevart lång Töjan sömma mor Fria random bortemå Och sist så kom en Tor. Norge hål han ville ha i Både om en männingsdag Vart det söje svara jag Minsann förstår de nog Man det vart det annat tid Sen man vart det gift Och ge min som gång Som ge jäck och glift För att Tor och för hans skull För han for och upp sig full Han le hästan som en tull Och förstöre allt man ge hade mig själv och skyll att ge vart så kläm För ge var ju som en tull, som en togen bär Men ge ment mig var för god Atta Bernt som atta jo Norske var de båe två, båen bär Genom året till Stockholm ju for Bullefille, Bullefille, Stockholm ju for och tog så adjö ta banan och mor Bullefille, Bullefille, bom Så stava ju dit som kungen vår bor Bullefille, Bullefille, kungen vår bor Då borter på gårda i uppståndel stor Bullefille, Bullefille, bom Gardistan de hurre och skyller gevär Bullefille, Bullefille skyller gevär För allihop vet nu vad ge är för en kär Bullefille, Bullefille bom Det gick genom salan inte minner än tolv Bullefille, Bullefille minner än tolv Med väggar ta silver och gulle till golv Bullefille, Bullefille bom För en till att ge över dörr stått sin klev Bullefille, bullefille dör storchen klev så att kungen på trona och rade och skrev Bullefille, bullefille bom och kungliga svetten han skåle och rann Bullefille, bullefille skåle och rann och ändå så torsken det fortest han vann Bullefille, bullefille bom God dag på det liss jag har antumt idag Bullefille, Bullefille, Anton till dag Jag håller just på vri ihop en tryckfrihetslag Bullefille, Bullefille, bom Så tänks je till byggdäcken järnväg du liss Bullefille, Bullefille, järnväg du liss Du ser hur du ovåret lågskon din fliss Bullefille, Bullefille, bom Ja, järnväg det är just vårt enemet är Bullefille, Bullefille, med E. Och får man inte järnting så tar man väl tre bulle bulle bullefille, bom Så fråga med kungen hur Lissa mi mår bulle bulle bullefille, Lissa mi mår Då tack den som fråg fick sin pöjk i vår bulle bulle bullefille, bom Kronprinsherrskapet kom in huvudstuft bulle bullefille, in huvudstuft Prinsessa hur steg till och niger så juft Bullefille, bullefille bom Hör på du brålis och gången att meg Bullefille, bullefille kongen att meg Lät pöjken händor få sig fabbrö att deg Bullefille, bullefille bom Jag ge inte noga, ge skynne mig sa Bullefille, bullefille skynne mig sa Och sessa hur sked och den era få ha Bullefille, bullefille bom och bortom dra fejen och glam åt att tro Bullefille, bullefille, glam åt att tro Kronprins han trampe och stod där han stod Bullefille, bullefille, bom Men sessa hur kommer falade skjuts Bullefille, bullefille, falade skjuts och gav mig en rektorn sju hejande puss Bullefille, bullefille, bom och Norge tog hatten och skuldsta och gå Bullefille, Bullefille skulle stå och gå Då ropet de åt mig att var inte så brå Bullefille, Bullefille, bom Så bor de mig kvar på en kask som var god Bullefille, Bullefille, kask som var god Jag välte och inte an när han stöpt i mig två Bullefille, Bullefille, bom Jag skål uppe kungen, jag skål på det bror Bullefille, Bullefille, skål på det bror och kom du ihåg så hälls du en mor Bullefille, bullefille, bom Maja drömt du stod på brun Det var en gång i fjol och stjärnan tindre snön låg still och lyse brann i norr Då fäcka si och gran med hög och snö och topp Där sått en liten ängelung med bar och frössen kropp Han blåste fingra tåran datt en stackars ängelung han frös som fattran husket rem och silvervingan hung. Då komme sväven tyst och fin i e ängelmor så stor. Hur tog litlungen sen till famn och in i himmeln i Värdat och Varen och annorlunds på Valan och Jösses på Fläng och Vålavan i sin liv och en hade man som tucker en salan och inte var musiken som näll positiv men nu när nere som de hade man fel här i gumpen Norr de dans och är de som når ljus skaka på sig stann och måste släng upp med rumpen rusk på sig som de var full med lus och man madame sig skänglan och for upp i ver Och hambo och valsan och stann på porkett Och aldrig med sa föll sig få ge den äran Det var till Adam son rätt och slätt men nu är nere som de haft nå fel här gumpen Hör de dans så är de som når ljus Skaka på sig stann och måste fläng upp med rumpen Busk på sig som de var full med lus jag kan aldrig förglömma le lördagskvällan när Nischpetter spalat till brukstugevå Samma dans ifrån oss och bredma ut fällan och Bettes så Fusken och Sanda förstår men unen är det som de hade nå fel här i kumpen När de dans så är de som ur ljus Skaka på sig stann och måste fläng upp med rumpen Rusk på sig som de var för kvitter småfåglan kvitter nu är det vår, ja nu är det vår. Och komma bubbelvår, bäckan jubbel, hej utför backen långdansen går. Blå står så innerla fin, glasa ett sol som blaga och skin. Fram över höan, fjälla och sjöan, gust guste så glött och gott Snön mm. upp sin haga ha på några dagars Magne som plåna samma fick tull. Oan har bröt sann, har de i dagan igen så starmande full. Orran som är så kär och så säll, håll tucker val vår eviga kväll. Örtuppan hön hönfruan skala påta hjärtans lust. Aspa hur kommer hästan de hummer kynnan bestämd åt räm. Jätteran och sovan tjåne sett lovan tänk om den trängsel tia vår snö. Råg tog en tapp på nästan är grön Gusten var Sirje och Jenne skön Ställ i ordning äta fort Skeda vatta hejsan Nu forma fisk Inte lönehägg De bar fått på lägg De små sträckan springe Åddandet hem Går blod i brok De vadar i lok De håll töcken åt Och låt töcken rätt Lillsöster som inte för sitt någon vår Står där på brunt i stola och slår Händrand ihop hör han nu ropa Mamma, nu är det vår Nå minns i gammal tia Jag som igår Tänk om de skulle få se det som i ungdom går Det var inte just så viktigt på den tiden skeda tro Om klias åt så riktigt om de hade liten sko Då hade de inte något skrövel på kjolslumsen bak Blindhadda minner sövel på bröd och åt med smak. Kvinnfartje fick en pröte med visknon då som nå. Int fick de gå och söte och fjask just som nå. Mat, mora och alltosan, de steg upp klocka tre och följdes åt ett fjösan för sen skull spinning bli. De satt och spann för Eila som brann på spissa stött. De spann det sen på kvälla och sang vart aller trött. Nu är de klädd som sköra så spräckligt fin och smal. Men går de åt de döra så genes det de skral. Ge hunken spinn och vava och brygg och baka bröd. Nej, bättre ske de lava, nån härkar ske de fö. För vare kleine kära som inte var klädd i skinn Körsklia skulle de spara ett bana banum sin Och själv körde bönran plojen så lång som dan han var Och själv de högg all skojen och vin som de skulle ha Ja, själv de skulle nå vara med gick före bort i bar och aller en och samma man någonsin skulle vår var Int hade de grant i gårda och mycket vacker rum Knappt någon gård var målet men själv de åt nog dom och glad var de till sinnes och ärlen med varann skulle någon skam det finnes så skämtes då föll han Nå är de inte några kära men minner de kan gå och inte nå ane jära än vingel, ljug och klå All ske försök och rava om de ske kunde få så stolt som möjligt lava och inte se ut så små. Och finns det någon stackar som är försäkt och då Helt simpelt det är en rackar, tick här så snål och blå. hurra för den julafton, ja hurra för den jul. Hurra för den julafton, ja hurra för den jul. Ungan sket till våffeljärnet, till våffeljärnet och klämd åt. I buom, i buom, där trivs ej är farligt bra För ingenstans jag känner mig som dels så fri och glad Nå är det mycket jära från morgon och till kväll Men lätt och vackert går det när buskapen är snäll Och kräka, ja kräka är bäst i tröjeväg för fjorton krötter har jag förutom sov och get Det räckma sen på file i fjös och bu och skog Men tänk så mycket rosta och smörbytt som det vår När sola i uppgång så stor och blank och röd och sprid ut fägerstrålan kring skog och berg och sjö. Norrmåran fåglan kvitter och kapparbjällan sjung. Då är det som om vara på nytt skulle vara ung. Då färje med kräkum mot betesplatsen stad Hasse vanligt hög och före Sen kommer långe rad Det kryp, det kväll till backen Ta både smått och stort Och geten fär och siret Så ingenting kom bort Så kom ge på fjället Och tar ge nävelun då stämmer jag upp en geitkåk som svarar bort i jul. Men stannum kan e hemma att han kan komma och gå. Vad är det då jag tenk på? Det tror jag det förstår. För för فارفيكم فارفيكم يسرeder inte stöv Ge drassen knän sjuken Ge et, ge dräck, ge söv Men om en annars komme i tråd ge vart nå glad För han är ende pöjken som jag skulle vilja ha Ja buan, ja buan gruvan det är den rikes plats För den som älsk naturen med en könsstor brål och stass Nå kan ni ta se buen på ant och strävsamt ha Men ingen, ingen känsla som hus och fri och glad Och aller så tycker ge mig all dess röknomfyr som sitter i stan och skrammel på Syhälls skrivmaskin. Och allerböttige stigan ge går med kräkom fram emot det fina stadsgata, sten och makadam. Och aller så blytt är en Anders Mårtensbrett som går med käpp och kraga, pingsne och cigarett. Och känner ge rätten annars så tror jag inte han täg en mode dock från stad, nej vass han täg nog. Små staffan fyra och fem sprang kapp upp i Jarle Fick en gifta alle fem kute hem och skråle Sola skin i nord och syd, det grätte slag Och på oss går inga nu, vars natt till dag Gopa smyg och låtan vår Vien hans ut och åren slår Astma ha ma ha i lag är slag Igen ska det stråke bort Vägrätte slag Ett sött på tungen vår Som en sockerlag Jen är som gran och fur Lite spänk och lite tjur jemska og maolila de gretteslag. Jämtland, Jämtland, hej heime vårt, de gretteslag. Röjn och ørra, my och knort, og maolilag. Fjälla vit och kännan svart, myran går jag alltid bort låtan hen må ha i lag det Greters lag. Det ma fick i arv en gång det Greters lag. Båter, slit och vilundur ama ål i lag. Och amor hur lärd oss be, lärd oss det va god och ge. Arve hama ål i lag, det det slå Jämtlands jorda ger, det grätteslag Ger oss peran, höj och se, ja ta allan lag Jämtlands mulla forma all, norma ligger dö och kall Sjöflan tridom ger behag, det grätteslag